Gini saking kretek nika nggih 6 km. 6 km wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh. Napa mboten? Ora, 6 km iki cedhak. Ya. 6 km iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan. <laughs> Napa nggih? Heeh. Niki iki mboten lemu nggih. Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Piai Wono kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu iki njur sing kuru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebakan gajih kuwi. Pun ditah mboten gajah. Mengo madhepo madhepo madhep rene madhep rene. Gegermu iki wis mlentung kabeh ngono kok. Pentinah. Kuwi gegermu kuwi. Niki mboten mlentung. Kaya tukul ngarep mburi. Ngarep. Maksude? Ayo kaya wis daginge tukul ngono lho. Iya. Mulane disuda lah kowe iki nek mayang nek ndi-ndi mandek warung tuku panganan, mandek warung tuku panganan. Iya niki mau mboten mandek e. Ya kok ora mandek mau ya tuku geblek barang. Iya. <laughs> Oh jenengan mboten turun ta, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Oh enak lho geblek kulon progo niku. Geblek kulon progo ora doyan. Ya geblek tempe kemul. Heh. Oh, kas mriki nggih tempe kemul kas Tempe kemul iki nang kene, mau teko dek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok tak dikemuli. ayo iya. Maksudnya tempe kan? rasa, rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. iya iya, Nak. Monggo tempene gedhi nggih. Oh, tonjol. Persagi-persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge ngono kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa isine napa? pocai apa pocai iki napa pocak embo <laughs> tak kono sing do ngendikan kae eh, sledri oh pocai. kocai bentuknya kaya napa oh sukat sukat oh berarti ada mau yang disugo sukat ya pocai berarti yang di petekin yang lapangan ini mau <laughs> Iya, ya ora oh, apa-apa. Carine nggih lho, Pak. <laughs> Edan. Ning ra apa-apa din karang kabeh iki mawa desa mawa negara mawa Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kana kae ora ming suket walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang Walang uler kuwi do dipangan. Dadi ya ya asine awak dhewe iki asine do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem po remukan lemut? Pundi? iki kebuan iki lho. Inspirasine ya ming saka nonton jatilan-jatilan nonton jaran kepangan kuwi. Wo. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya, mergo budaya kuwi berinovasi, seni dan budaya itu berkembang. Ora iso seni dan budaya kuwi dinengke wae ming kaya ngono wae wujud klasik. Ya. Nek seni dan budaya ora berkembang kuwi bakale ming kaya candi, ming kaya tumpukan watu wis ora owah-owah nganti jaman apa wae. ning seni dan budaya itu berkembang anut karo kreativitasé dhewe-dhewe ngono ya mak iya mula ki mau digawe cara reyokan ya matur sembah nuwun mbok menawa iso ditampa karo warga kene matur nuwun dene ora ya ora apa-apa jenenge wis ngaturake kok no iya manjen bener kaya ngono heeh ayo ganti saiki Mbak Tatin yo sik ki ana nawala tak wacane sik no yo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Bucange dalam derek nyengguyung pahargian Dalu punika nyuwun langgam panjerino. Sedaya kekirangan nyuwun pangaksami. Salam BBKS Waluyo Susilo, Dusun Banaran, Dusun Kayu Giyang Kecamatan Garang. Ngendi? Eh? Burung, boh, ya tulisannya orang garung, wah, keliru terus aku. Iya. Garung eh, tau ngundang dadine ya kleru. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, matur kecet kaman garung. Ya, nyuwun apa? Lintang panjerina no, ya. Neng dite 50, ya. Monggo saiki langgam ki 100. Lho. Kok ngarani ora? Mboten ring namung guyon. Ya. Ya engko Mbak Tatin jumeneng Mbak Tatin. Ya, sindenku sing jumbo iki no. Ya. Lemune ra jamak-jamak iki wis. takon nyuda ya iso ra iso ya. Alon. Hmm. Ah. Iki mboten dhuwur. Ah. Hah? Mboten dhuwur. Ora pati dhuwur len jeglong. Iya. Yes. dalu, Pak. Sugeng dalu. Ya iki saka ngendi, Mak? Kulon Progo. soko Kulon Progo. Ya, dusune Ngimbungan. Yes, Ngimbungan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Wah, Ngimbungan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Nggih. Pernah ngendi? pinggir kali Progo persis nyabrang ka Kulon Progo Kulon kali wis omahe oh iya to heeh mm nggene saking kretek nika nggih 6 km 6 kilo wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh tadi napa mboten ora 6 kilo iki cedhak ya 6 kilo iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan <laughs> napa nggih heeh niki iki mboten lemu nggih Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Piai Wono kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu ki njur sing guru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebakan gajih kuwi. Pun mboten gajih kok. Mengo madhep madhep madhep rene madhep rene. Gegermu iki wis mlentrung kabeh ngono kok. Dina? Kuwi gegermu kuwi. Niki mboten mlentrung. Kaya tukul ngarep mburi. Ngarep. <laughs> Maksudnya Ayo kaya wis daginge cukul ngono lho. Iya. Mulane disuda. Lah kowe iki nek mayang nek ndi-ndi mandek warung tuku panganan, mandek warung tuku panganan. Iya. Iki mau mboten mandek Nah e? ya kok ora mandek kok mau ya tuku geblek barang. Iya. <laughs> Oh jenengan mboten turun to, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Oh enak lho geblek kulon progo niku. Geblek kulon progo ora doyan. Ya geblek tempe kemul. Heh? Oh, kas mriki nggih, tempe kemul kemul nggih. Tempe kemul iki nang kene, mau teko cek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok dadak dikemuli. Ha iya. Maksudnya tempe rasa, <laughs> rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. iya iya, Mak. Monggo tempene gedhi nggih. Oh, tonjo. Persagi-persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge ngono kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa ya, isine napa? Heh? Pocai. Apa? Pocai iki napa? Pocak embo. <laughs> Ah, tak kono sing do ngendikan kae. Sledri. Oh, kocai. Bentuke kae napa? Oh, sukat. Sukat. Oh, berarti ade mau ming disuguh suket ya. <laughs> pocai. Berarti mung di petheke ning lapangan iki mau. Iya, ya ora apa-apa. Carine nggih lho, Pak. <laughs> Edan. Ning ra apa-apa din karang kabeh iki mawa desa mawa cara negara mawa tata. Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kana kae ora ming suket walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang. Walang uler kuwi dipangan. Dadi ya, Ya asline awak dhewe iki asline do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem po remukan lemut? Pundi? Eh, iki pabuan iki lho. Bar tak semprot mudar kabeh. Iku lemut nopo napa to jane nggih? Lemut nek ning lapangan wong bentuke lemut kok lho. Iya. Ya nek mriki tempe kemul nek ngene kula besenge. Heeh. Mm -mm. Nggih nek mriki tempene gedhe-gedhe nek kula ireng. Tempe mereka loh. pesengee ireng-ireng nika nek ngen kula nek namu nggih ayo karang ya wis wong kulon praga iki ireng besengek lho Pak lah ya besengek aku ya ngomongke besengek nggih sing jenengan dar nika lho ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae <laughs> nika jenenge kanil Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, klopo. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku nangge santen terus kan nek umop terus dados kanil niku. Oh, iya. kok ana putih-putih Iya, tempene ireng kok ana putih-putih e. Tak kira nek sabun. Lho. Kuwi anggrek anarkis tak ajar kowe. Ngomong durung ngampleng. Anakku sing marahi gureng nggih niku. Heeh, oh, oh bener. Ya enak tenan kaya ya. Kok sabun kulino mangan sabun apa piye? Lho, ora kurang ajar to kowe. Lah iki lho ana sinden ngonek ke dalam mangan sabun. Iya. Lah tempe kok dikei sabun iki nek tak kira, tak kira iki ora ora nyoto to. Eh, Ayo lumrahe kok ya masuk sabun, oh. meneh mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Heeh. Yo nembang ti. Napa? Sakarmu. Sakarku lho. Hal sing iki. Eh? Napa, Pak? Aku lek wegah omongan ro kuwi ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan kuwi tenanan kowe iki ayu ning rada budek. Kula mboten budek lho, Pak. Lah wong nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, eh? Ngono. Sinden kok kok saratane, eh? Lah nek jenengan jelas nggih kula krungu. Jelas wae omong kowe kuwi sing ora krungu kok. Lah nggih mengko. Awak iki ya. Eh? Ah ngantuk lah Omong apa, Jal? Aku omong muni iki ana pamundutan ngono kok. Oh, pamundutan apa? Oh, langgam, sakarmu iki ana sing nyuwun langgam, ana sing nyuwun ku ana nyuwun Mbak Nyuwangen. Terserah kowe arep nembang sing endi. Mbak Nyuwangene mengke kan. Mengke eh? Ah, ngatur lah. Dateke to? Nggih. Kowe iki mbok sok kupinge diprisakke, Din. Kok diprisak? Isin aku suwe-suwe nek ayu-ayu kok ha-he, ha-he. Lah nek jenengan iki sing ngomong sing wong nganggo mic barang kok ya ora jeneng. Katin. Kula, Pak. Kowe mau rene karo sapa? Kalih kanca-kanca. Teko jam pira? Jam 5. Numpak apa? Numpak mobil. Oke oh, iki. Eh? Ah, ora krungu mulane tenan aku tau jagongan karo kowe. Kowe kelingan ora udan-udan kae poso-poso jagongan wong loro. Anu pas buka puasa kae. Durimu disumeti mercon gedhe banget. Wer aku kowe jingkat tok kowe. Mercon sakniki ming mak plik nganten nggih, Pak. Arek ah, ming cilik ya mak plik ya. Ah, ah gedhe kowe iki oh, mergo kowe budhek kuwi. Lah aku ora ora nek gedhe. <laughs> Ah iya, Pak. Nah iya lho ora. Ayo, dites iki, Tatin, oh, eh. balen. Rene Tatin. Kulo Pak. harus Harus Rene? Kalian kanca-kanca. Jam biro. Jam lima. Transitin nanti? bu Rini kok? West kamu urung. Eh? Ah. Wes apa? Wes mangan urung. Oh, west mangan. Nah, Dereng. Ah budak neng no. Kok budak? Ah, orang orang wangsulan terus ming eh ngono kira yo. ya. tuh jelas ming wes. Eh, eh. Ya ora wae. Jasa jenengan kayak kula tes nek oh, ngono kuwi. Oh, silakan, oke. Okay. Ono ya tetep budek kok. Jajal apa piye? Pak Sino. Ngopo? Pak mriki jam pinten? Jam 5. Kalih sinten? Karo sopir. Transite ten pundi? Ning lumah tingkat. Pun maem. Wis. Lah Karo kanca-kanca ning kono. Lah Wah yo kabeh, kabeh yo skor panitia. Lah Ayo ah, kaku Piyogo terus tukang son kabeh do maem kabeh. Kupinge lancang nek ngene. Kok kupinge lancang? Lah kula wae omong ora jelas kok iso jawab. Ah salahe kowe kok omong ora jelas, sing penting aku ora iso jawab. Berarti ne? Berarti ne kowe sing lancang. <coughs> omong ngomong kok ngono ya tak wangsuli terus gak. Anek mah ya ora cetha ya, Hah? Ngono. Ya ora. Kok mau kok lancang omong terus? Dasare ya kowe kuwi sing ku lancang kuwi. Iya. Kuping lancang karo lambi lancang. Dadi hmm. ne lancang-lancang. Heeh. Hmm, hmm, Ayo. Iya. Apa, niki ya? Langgam po Banyuwangen. Banyuwangen nek mengke to rene napa niki? Siap, terserah kowe marak napa. niki napa mengke Banyuwangen Pak Bu? sana Oh nggih. Nggih. Anggi bawa mboten? Oh, penonton niki nggih demenake nggih, Pak. Hmm? Nggih, nggih, nggih, nggih. Ha nah, iya. ya ora apa-apa wong iki ya sing sing mbayari ya penonton kabeh kuwi para lenggah kuwi do. Iki dak urunan apa? Ha iya kok arep menang. Oh, kok kok dadak takon ki ngapa takut? <laughs> Lah orang tak kira ming delok tok ngono lho. Oh ya ora kok ya iki warga wana kasihan iki desa wana kasihan Urunan lumpuke dhuwit ngundang awake dhewe iki mula ya oh. dituruti sak bisane. Urunan selama 2 tahun. Heeh. Uh -uh. Tapi belum oke nggih. dia ya lumayan. Niku wonten mboten? Ora sik. Kowe kok terus tekan belum akeh belum akeh iki endinge aku hafal. Napa? Belum akeh mlumpuh akeh engko tekane ming teko aku. Kok tekan kula ming sementen ngono kuwi. Lah nggih biasane wonten niku. Cok tak panitia dalange pira ngono. Oh ya lho, aku sinden kok pengen nyo. Ki mau sing nyuwun apa angin mau nyo. Nyo tambah nyo. Lho aku ndak dikira pelit. Pinten ya niku? satu. Oh nggih, siap. Ah, nggo tuku geblek guru guruki kowe wewe iso. Iya. Nggih tuku tempe kemul wae enak. Heeh, ah, wis engko ndak cangkeme cerewet nek aku pelit. Iya. Lah nggih pelit boten? Ya ora kok ya. Ah, dewi ngene kok ya pelit kok, Le. Dewi ngene ngomong apa? Ah, nek terkenale napa nek mriki? Hah? Gule. Gule, kopi. Gulik obis ngopo ta? Jenengan iku lho wingi pas kula latihan. Latihan apa? Pengen ya jenengan. Ning nggon aku latihan ngopo? Disuguh gule ning ternyata ra ono iwake mung gule kobis tok. <laughs> Hei. Hehe. Wah, ajar lho kowe. Karo dalang kok hei ngono. Oh, jak apa kok? ngono sisan. <laughs> Dijamong madhep rono lho wong ngene-ngene. Aku kae kowe iki mirang-mirangke kok ya. Lah mirangke ngopo? Nyatane ya ngono kok. Sing muni golek kobe sapa? Kula. Kowe iki mergo le njupuk kari dhewe iwake wis entek. Ming kari kobis. Lah ya sing penting kula ya komane. Aku ra iso omong to tin jukuk, ma'am maem kono engko gek bar maem latihan meneh. Mengke mah gampil mengke kaya wong kemayu kae. Bareng jukuk kari kobis terus tok sebar-sebarke golek kobis jengkulmu mlocot kuwi. Aku nek tuku iwak nggo makan iku wewe jek kuat e wadah. Lah wingi ra ono lho nganti gobyos le goleki iwake nang endi to iki. Kok ngongso tetep ora ono kok goleki. Ya. Pokoke ra isin goleki nang gone ngono endi iwake ora isin. Ya mbok menawa kowe etok siji apa loro kan lumayan bat iki dalang kondang kok ora ana iwake iki karepe kepiye to iki. <laughs> Kowe setan, setan. Maring ana dikeki iwak. Kalau tin kae wak pitik sebule meng gemak dicembeng. gemak dicembeng piye? Lah ming pitik cilik ngaya. Ngapusi ya, oh bener Pak, ngapusi iki dalange tukang ngapusi. Eh seksine wong akeh iki. Aku nek ranggeng nganggo seksi, penabuh iki nyatane semene iki ora ana sing protes. Sinden yo ora ana sing protes. Pitikne ndora wani. Nyatane yo ora ora tau ana sing manut takon karo aku, Pak. Nek latihan mbok ngagemi, Pak. Sing wingi deloken. Napa? Lah tak tebaske blumbang, blumbang sisi tak tebas. tak nggo makani kowe-kowe kuwi. Napa? Kok muni iso muni golek kobes, golek kobes. Anu ta, iwak nila sing gari ndas tok ta. <laughs> Piye? Ora piye-piye. aku mesti komanan manan ndak. Wis awan tak ijak-ijak. Kowe <laughs> ngapa? Aku terus gah. Iya, ayo wong kon njukuk dhisik, ayo dikrokoti piyaga. <laughs> piye gane ra duga-duga. Wiyaga ki nek jupuk lawuh nek latihan ki iwake nang ngisor. Terus iring iwak lagi sego dadi ra ketara engko jupuk neh. Dadi sak wiyaga iwake papat-papat. Ayo entek kok. Mula kok aku mung kemanan ndas. Ndas ya doyan kok. Kayonane. Wis lawe gule kobes. Karindas. Men menengke wae. Iya. Sinden ki anggere sok ngece dalang ngono kuwi wis delok engko Napa? Raine gampang keriput. Iya. Masa? Hmm, deloken wae kok. Ya ora, jenise ya. Kepleh-kepleh. <laughs> Kepleh. Kaya <laughs> kok ngunekke gemak dijembeng barang. <laughs> Aku dijembeng ora? Eh? Gemake lho. Lah wingi sapa yang jembeng? Hei, eh. ayo baku, hei. Eh! Mbok ra ae eh, ae mbok Pak ngono lho. Eh, Pak. Aku ki sing bayar kowe lho. Pak. Kuwi tak jandene eh, tak. Eh, Pak. Oh, wis cerewet. <laughs> Lah piye to jare kon muni, Pak? Pak mbok basa kok ae ae kaya ngundang. Kaya dijak ngrajang apa wae. Eh, iya. Wis kek bawa apa bawane? Nggih, Banyuwangen to. Banyuwangen. Gerajakan? Pulang ngandung-ngandung. Gelang alit napa gereja? Napa? Oh, oh. <laughs> ana sing arep muni gelangane dadi gelangan dong ngandung. Nggih. Kerajaan. Ya, kerajaan. Oh, Dibawani gelang alit. Ya, tadi main komplit. Monggo. kembang iki sawarane kok nek suwek piye ah dijahit kok ya kayak tukang jahit kok rasa usah semelan <laughs> ambing suwe. Ya? kulino jahit kok piye bisa jahit? iya kurang nyecer sa hampir borot eh. Ora apa-apa, ciri khas Banyuwangi dhewe. Sinden Yojo ana ciri khas dhewe, sinden Jawa Tengah ana ciri khas dhewe, sinden Bali ana ciri khas dhewe, sinden Sunda ana ciri khas dhewe, sinden Banyuwangi ana ciri khas dhewe. Ora ana sinden Banyuwangi kok. Kaya blek. Ya Mas, ya Mas ora ana ning keras. Iya. Dadi enten iki mau. Heeh. Baleni. Yo ya, gawe. Sa lambiku dadi nganu e. Piye? Kaya tambah ombo ngono. Ora apa-apa wis wis biasa ngono kuwi. Sak umuran kowe wis biasa ngono kuwi. Maksud e? <laughs> Eh, eh dasmu kowe. <laughs> Maksud e piye kok sak tambah ombo? <laughs> Ora terus saya. Kah aku lho. Aku ya wegah. eh aku gelem, Ding. Mangga. saiki mendhit kulon gunung wetan segara napa niku dituntulke ngono kuwi nek banyuwangi ki ora ben ngapa ya ben ape kok ben persis kok ben ngopo ben ngopo ngono banget nek ape <laughs> nek ape dituntulke ngono ha ha <laughs> ini. Enggak kaya kirek ya. Akhirnya kerasa ngajar tak lo ke. Iya. Neng panjen ngono, gue dulu penyanyi Banyuwangi kayaknya. Oh iya. Ini tereng isai. Isi Jawa. Ajar. ajar. dihajar karo pintas niki. Kang kalebiat le ambene. Apa ya ora kok ya. Lah ya duga-duga. Heeh. Lah nek ngoten niku tekan le mrenges dadak merenges tenan ning. Ora iso, kuwi tetep iso. Kuwi swara ora swara cangkem kok, Din. Swara gulu. Tenan. Eh. Kula dadak anggo niki nggih. Eh. Apa? Dadak dingene-ngene. Dadak dijembeng sithik. Oh. Ya wis ben. Tapi ya. Mahah aku omonganmu kamu Gak kulino jembeng. Iki omong jembang jembeng jembang jembeng. Lah nek ning ditarik, di, oh gak kulino ditarik. Diambake. Diambake. Ah. mbak ngambake ora? Belah, <laughs> aku gila isu-isu itu. Napa yo? Seneng mesti. Heeh. Uh sang ngang Bajakan Banyuwangi yuk Chip the Kae laki tu ah, laki tangi ya. Apa? Kondi. Suryani. Tidak मध्यम भ्रम है